He he he he he he. Ta uluko ostikko isin da tu kodut eh, perfilibilega. Ala, oi, bai, be cosico yanmentu eh, la cosa nel allie. Eh, Lo so la tengo no c'ha. Ala. Bon, me gunonne mi lescherse l'anjone e in ei scena de Bo, ebe, kusi dut e, eh, zinen dutan uh, eh, iditzat, elduen eh, asteetan. Uh, aita, aita, uh, zeusu semia, begirazen aldu telebista? Bai, bai, semia, begirazen alduk. Benen ez piztu. Hala, eta beraz behel duen uh, asteko, nik nominatuko dut, agian eskutatuko du, uh, Gustav Ualde. Hala, be, kura jaun, Gustav, hide txitaren <laughs>